بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا زيادة سلنا سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم tunaendelea na sehemu yetu ya tatu baada ya kuwa tumesoma sehemu mbili faida za suratu talaq na katika yaliyopita tulisoma faida ishirini tulipata faida ishirini tukajifunza mambo mengi sana na nikasema kwamba watu wayathibiti hayo mambo kwa sababu dora hii tukimaliza insha Allah tutafanya mtihani na nikasema kwamba katika siku hii ya leo tutahitajia tupate majina ya watu wote waliohudhuria ili tuweze kujua majina na idadi kwa ajili ya kuandaa mtihani wetu limefanyika hilo hili lilikuwa linatakiwa lifanyike mapema sana kina mama nilizungumza hilo kwa naomba kabla tujamalize mhadhara huu au kipindi chetu hiki majina yote yathibitiwe afu niletewe kwa hiyo kama kuna viongozi wenu huko watu wazima wale hakikisha kwamba wamethibiti majina ya watu wote waliohudhuria leo na kesho kwa sababu kabla sijaondoka itakuwa tayari mtihani mimi nitauacha mtihani utakuwa ni wa kujieleza wa kupima ufahamu kwamba watu wameelewa au hawajaelewa na tukasema ya kwamba wale watakaofanya vizuri katika majibu watapewa zawadi kwa hiyo mitihani itakusa mitihani majina yatakusanywa baina ya siku mbili kwa maana leo watakaokuwa wamekuja wataandika majina yao na wale ambao watakaokuja kesho leo hawakuwepo na wenyewe pia wataandika majina yao alafu baada ya hapo ndani ya hizi siku kadhaa hizi italetwa mitihani hapa msikitini viongozi wenu na mashekhe zenu watatoa maelekezo wewe mwanamke mtihani wako utauchukulia wapi kama mtaje kuichukulia hapa hapa au utaichukulia mahala fulani mitihani itakusanywa utakuja kuchukua mtihani wako utakwenda kufanya mtihani nyumbani kwako kama wewe na kaka yako wewe na baba yako mtashirikiana kujibu wewe na mme wako na mtihani si mwepesi mtihani ni mgumu Sikudhania kadhania ni mtihani mwepesi ni mtihani mgumu katika ule mtihani kuna vitu tunavipima tunapima uelewa wa watu tunapima uwezo wa watu kujieleza tunapima je semina hii tuliyoitoa watu wameielewa alafu insha Allah mitihani hiyo baada ya kuwa mmeshaiandika mtatua siku kwamba kama ni mwezi mmoja wa kuandika mtihani huo baada ya mwezi mmoja itakusanywa yote shakusanywa mimi nitakuja kuichukua au itasafirishwa huko nilipo itakwenda nitaipata nitasahihisha mmoja baada ya mwingine kimeleza kusahihisha limitihani itatumwa ikiambatana na zawadi kwa hiyo kila mtu aliyefanya mtihani atatiliwa kwenye bahasha yake kwa maana utapokea bahasha yako kikuta kuna zawadi kuna hiyo bahasha basi wewe umefanya vizuri kikuta bahasha haina kitu ina mtihani wako tu na majibu yake basi jazakallahu khairan jazakillahu khaira lakini wale watakaofanya vizuri ima ni watu watatu wa mwanzo au watu watano wa mwanzo au watu kumi wa mwanzo lazima wapewe zawadi zawadi gani watapewa zawadi nono utapewa zawadi nono ambayo hujai kupewa na mtu yoyote duniani tokiwa umezaliwa hata mme wako mme wako baba yako kaka yako mjumba wako na wale wenye wachumba wachumba zao hawajawahi kupewa zawadi ya sampuli hiyo sasa ni zawadi gani hiyo ambayo utapewa wewe mwanamke wa Kiislamu haijawahi kutolewa fanya mtihani vizuri afu utaona zawadi yenyewe itakuwaje hilo ni jambo la kwanza jambo la pili kwa nini tunasoma sura at-talaq nililizungumza hili katika kipindi kilichopita wiki iliyopita na leo nalikariri sababu kubwa ya kuisoma suratu talaq ni kwamba jamii za waislamu kwa sehemu kubwa huwa wanauana kwa taratibu za dini posa itapelekwa nyumbani wazazi watakaa utajadili ile posa itajibiwa mahari itatolewa zote ni taratibu za kidini hizi harusi itafungwa chini ya sheria ya Kiislamu lakini hawa wanandoa wawili hawa walipofunga ndoa yao kwa taratibu za dini siku wanapotaka kuivunja ndoa yao kila mmoja hutumia taratibu zake si upande wa mwanamke wala si upande wa mwanaume si upande wa wazazi upande wa kike wala si upande wa wazazi upande wa kiume wote kila mmoja huchukua maamuzi yake ndio tunaona binti amepewa talaka asubuhi jioni ameleta gari amesomba vitu vyake vyote kapeleka kwao kuna wale wanaotoa talaka tatu kwa mpigo kuna wale wanaotoa talaka ya ukoo mzima hii mpatie baba yako hii mpelekee mama yako hii tampelekea shangazi yako hii utampelekea mjomba wako pia na yule shekhe aliyefungisha ndoa kampatie na hii ya kwake pia sitaki tena mizoee maneno machafu maneno ya kijeli maneno ya dharau lakini hawa ndo wale waliofunga ndoa msikitini kahudhuriwa na mashekhe sawa so, kwa hiyo kuna mifumo mibovu ambayo watu wanaishi nayo, si mifumo sahihi ya Kiislamu, si mifumo sahihi ya Kiislamu. Lakini jambo lingine ambalo nililizungumza katika wiki iliyopita ni kwamba kuna kusoma ukaelewa ukafanyia kazi na kuna kusoma ukaelewa na usifanyie kazi ila ambaye hajasoma hawezi kufanyia kazi yani mtu kama hajasoma hawezi kufanyia kazi kile ambacho hajakisoma hakijui atakifanya vipi kazi kwa sisi tutoe elimu huenda Allah subhana wa ta'ala kajalia kama hutufanyia kazi wewe basi utamkumbusha ndugu yako utamkumbusha dada yako utamkumbusha mama yako utamkumbusha binti yako elimu ni kitu kimoja muhimu sana elimu ikishakosekana basi milango ya shari ndiyo ambayo inafunguliwa baada ya hapo yani kila mahala ambapo hakuna elimu basi lazima uharibifu utakuwa ni mkubwa tahadhari anayoichukua mtu mwenye ilmu ni tofauti kabisa na tahadhari anayoichukua mtu ambaye ni mjinga katika kila jambo katika mambo ya dini na katika mambo ya kidunia jambo la mwisho nilisema katika wiki iliyopita na leo nalirudia tena kila mwanamke wa Kiislamu ambaye ameolewa na ambaye hajaolewa katika maisha yake ya kidini katika sura ambazo anatakiwa azihifadhi ajue tafsiri, yake ajue na tarjama yake ni suratul talaq kama wewe ni binti haujaolewa umeshachumbiwa tayari unatarajiwa kuolewa kama haujajua suratul talaq jitahidi suratul talaq au kina mama mmeshaingia katika ndoa katika sura ambazo mnatakiwa muwafundishe mabinti zenu wanapokuwa tu wameshabalighi ni suratu talaq suratu talaq inatakiwa iimbwe isomwe kila wakati na kila mara katika nyumba za wanawake kwa sababu ni sura ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza mambo mengi yanayohusiana na mwanamke Pia katika wiki iliyopita tulisema wale makungwi na wahitaji huku. Ah, kuna jina mliniambia ile wiki iliyopita wanaitwaje? Wale mabibi wale watu wazima binti anapotaka kuolewa binti apelekwa pale kwa ajili ya kufunzwa mambo ya kindoa. Sijui wanafunzwaga mambo gani, wanajua wao wenyewe huko lakini wenyewe huwa wanapelekwa kwenda kufunzwa kule bara wanaitwa makungwi nyinyi huku viswani mwaitaje ma somo masomo somo hivyo vyo makungwi eh? sasa tukasema wale makungwi wajifunze suratul talaq na wenyewe pia wakiletewa mabinti sawa kwa ajili ya kuwafunza kwa ku, kwa ajili ya kwenda kwa kwa kwa waume zao katika miongoni mwa watu katika miongoni mwa mambo ambayo wanatakiwa wafunzwe hao mabinti sura suratu talaq kuanzia mwanzo mpaka mwisho na hasa zile aya za zinazofungamana na masala ya maisha ya ndoa sasa kama wewe binti yako atakuolewa wamchagulia kungwi miongoni mwa vigezo vya huyo kungwi huyo kupewa mtoto amfunze unamuuliza wewe kungwi suratu talaqi waijua sijui ya basi ufai kumfundisha binti yangu sawa so, tukifanya hivi wale makungi watakosa soko kwa hiyo watajifunza suratu talaqa kwa sababu watakuwa wanakosa pesa ya eh, utajifunza ndio kheri yenyewe na sura nyingine za ziada ambazo tunawahusia mabinti wajifunze kina mama wajifunze na wanawake wajifunze kuna suratul talaq kuna suratul ahzab sawa kuna suratul nur kuna suratul nisa na kuna suratul baqara hizi sura tano hizi kama ni mukarrara ulioandaliwa kwa ajili ya kusoma wanawake madrasa hizi sura tano hizi kila mwanamke wa Kiislamu lazima azijue tafsiri yake makusudio yake maana zake na faida zake kwa sababu mwanamke wa Kiislamu atakapokuwa na fiqhi katika dini yake kiukweli umetengeneza taifa moja makini sana ila maal asaf shadid wake zetu dada zetu mama zetu katika vitu ambavyo wamekuwa nyuma sana kwenye kujifunza dini yao wako nyuma sana na ndio maana katika semina hii tumekusudia tutatoa zawadi she kina mama mtapata zawadi nono yani kuna zawadi hiyo tutaitoa katika akili yako haijawahi kupita kwamba mimi kwa kujibu maswali haya ya suratu talaka nitapata zawadi kama hii sitaji hata moja zote ni siri yangu mimi na niombeeni dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala nijalie nipate pesa nyingi ili niwape zawadi ambazo huja kupewa na mume wako miaka ishirini yote mlishi katika ndoa tuingie katika darasa yetu baada ya maelezo haya tulisoma aya ya kwanza katika hii aya ya kwanza tukajifunza mambo kadhaa kwa leo insha Allah tutasoma aya ya pili na aya tatu na aya nne kwa sababu maelezo mengi tumeshatoa katika sehemu ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala katika ile aya ya kwanza ameelezea utaratibu wa kuacha muda wa kumwacha mwanamke na vile vile Allah subhana wa ta'ala ameelezea eda mwanamke taikalia wapi kwa nini mwanamke amekatazwa kipindi kile cha eda asitoke ndani ya nyumba yake tukaelezea talaka ya kwanza talaka ya pili na talaka ya tatu tukaelezea masala ya khulu sasa katika hii aya ya pili Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia swala sasa mwanamke ameshamaliza eda akasema fa idha balaghna ajalahunna fa idha balaghna ajalahunna فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا tutaanza na hizo aya mbili tukizimaliza tutaendelea insha Allah na aya zingine kwa mujibu wa muda tukaokuwa nao tumesema kwamba maswali na sehemu zote zenye kutatiza maswali yale yakusanywe yahifadhiwe inshallah kesho itakuwa ni siku ya kumalizia kipande kitakachokuwa kimebakia pamoja na kujibu maswali katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala tutatoa tarjama kwanza Allah anasema fa idha balaghna ajalahunna basi pindi wanapokaribia kumaliza muda wao wa eda sio wanapomaliza fa idha balaghna ajalahunna basi pindi wanapokaribia kumaliza muda wao wa eda kina nani hao sasa wanazungumziwa hapo ni yule mwanamke aliyepewa talaka ya kwanza na talaka ya ngapi ya pili hapa hazungumzii mwanamke aliyepewa talaka tatu kwa sababu tulisema mwanamke aliachwa talaka moja bado ni mke wa mtu ndio hapa kuna makosa ya wanawake wanaopewa talaka ya kwanza kapewa talaka leo kisha anakwenda wapi kwao huyu bado ni mke wa mtu bado ni mke wa mtu na wengine wanakwenda kuolewa anaolewa bado ni mke wa mtu kwa hiyo talaka ya kwanza na talaka ya pili bado ni mke halali wa ndani ya ndoa na yule mume bado ni mume halali wa ndani ya ndoa sasa Allah anatoa maelekezo fa idha balaghna ajalahunna basi pindi wanapokaribia kumaliza muda wao wa eda faamsikuhunna wazuieni na muendelee kuishi nao faamsikuhunna wazuieni na muendelee kuishi nao kina nani hawa wanaambiwa hapa wanaume sasa kwamba hao wanawake hao wazuieni msiwaachie sasa wakatoka wakamaliza ida yao faamsikuhunna basi wazuieni muendelee kuishi nao bima'rufin kwa vile inavyojulikana kuwa ni wema bima'rufin kwa vile inavyojulikana kuwa ni wema bimarufin kwa vile inavyojulikana kuwa ni wema au fariquhunna au tenganeni nao au fariquhunna au tenganeni nao au wacheni au fariquhunna au tenganeni nao fariqiyani nao au fariquhunna au fariqiyani nao bima'rufin kwa vile inavyojulikana kuwa ni wema lazima uishi na huyo mwanamke sio lazima ni lazima mwanamke aendelee kuishi na mwanaume baada ya talaka sio lazima Allah subhanahu wa ta'ala anatoa maelekezo kwa wanaume mrejee huyo mke wako ukimrejea mrejee ma'ruf tutatoa maelezo katika faida eh? maruf maana yake ni nini basi hutaki kumrejea huyo mtoto wa watu basi mwache aende kwao sawa ukimwacha aende kwao ukafarikiana naye basi vile vile bima'ruf kwa vile inavyojulikana kuwa ni wema wa ashhidu dhawai adlin minkum nashuhudisheni wekeni ushahidi wa ashhidu na wekeni ushahidi wa ashhidu na wekeni ushahidi dhawai adlin minkum wa watu wawili waadilifu miongoni mwenu wa ashhidu na shuhudisheni au wekeni ushahidi dhawai adli minkum wa watu wawili waadilifu kwenu nyinyi wa aqimu shahadata lillah na simamisheni ushahidi kwa ajili ya Allah wa aqimu shahadata lillah na simamisheni ushahidi kwa ajili ya Allah dhalikum yu'adhu bih man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dhalikum hilo kwenu nyinyi dhalikum hilo kwenu nyinyi yu'adhu bihi napewa mawaidha kwa jambo hilo jambo gani mnapewa mawaidha yu'adhu bihi mnapewa mawaidha kwa jambo hilo jambo gani ukimwacha mwanamke muache kwa maaruf na ukiendelea kuishi naye ishi naye kwa nini kwa maaruf mnapewa mawaidha na Allah juu ya hilo jambo hayo mawaidha hayo anapewa nani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yule ambaye anamwamini Allah na siku ya mwisho huyu ndo anayepewa mawaidha kwa maana ni muumini wa kweli waman yattaqillaha na yoyote atakayemcha Allah yaj'al lahu makhraja atamjalia yeye mahala pa kutokea kwenye matatizo waman yattaqillaha na yoyote atakayemcha Allah yaj'al lahu makhraja tamjalia yeye mahala pa kutokea wakati wa matatizo kisha Allah kisha Allah kaendelea kusema yarzuquhu min haythu la yahtasib na tamruzuku yeye wa namna ambayo hakuidhania wa yarzuquhu na tamruzuku yeye in haythu la yahtasib kwa namna ambayo hakuidhania nani hakuidhania hapa nazungumziwa nani mwanamke sawa na nazungumziwa nani mwanaume si tayari mwanamke kamkosa mume na tayari mwanaume kamkosa mke mche Allah subhana wa ta'ala katika hili jambo la kuwacha huyu mwanamke huyu Allah subhanahu wa ta'ala yaj'allahu makhraja na huyu mwanaume pia Allah yaj'allahu makhraja ndio maana katika suratu katika suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'atihi na ikiwa watatengana hawa wanandoa wawili sawa Allah anasema yughni Allahu kullan wale waliosoma nahwu hapa hii kule wanasema at-tanwin iwadun anil kalima sawa kwamba yughni Allah Allah atamtajirish ndio kullan kila mmoja ni kila wahidatin minhuma sawa kila mmoja kati ya hawale wanandoa wawili Allah subhanahu wa ta'ala yughni Allah kullan min sa'atihi katika ule wasaa wake طيب ويرزقه ناتم رزوق يي من حيث لا يحتسب ونمنا مبايو حق إذنيا سوا آه، ومن يتوكل على الله نا يوتي أتكيم تجمي الله ومن يتوكل على الله نا يوتي أتكيم تجمي الله فهو حسبه بس الله بيو تشالاكي au ndio tosholezo lake fahuwa hasbu basi Allah ndiyo toshelezo lake fahuwa hasbu basi Allah ndiye toshelezo lake aya Allah ndiye tosha ndio tosha yake fahuwa hasbu ndio toshelezo lake au ndio tosha yake inna Allah balighu amri hakika Allah subhana wa ta'ala ni mwenye kulifikisha jambo lake inna Allah baligh amri hakika Allah subhana wa ta'ala ni mwenye kulifikisha jambo lake Allah subhanahu wa ta'ala jambo lake yeye ndiye mwenye kulifikisha mahala anapopataka yeye mwenyewe qad ja'ala Allah hakika amejalia Allah likulli shay'in qadra kila kitu amekijalia kwa kiasi chake au makadirio yake qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadira hakika Allah amejalia kila kitu makadirio yake hapo katika tafsiri inna Allah balighu amri andika tafsiri hii hakika allah ni mwenye kupitisha hukumu zake ndio tafsiri sahihi ambayo itakuwa inaendana na aya inna allaha balighu amri hakika allah ni mwenye kupitisha hukumu zake hiyo ni sehemu yetu ya mwanzo katika kutafsiri aya kuitoa kwenye lugha ya Kiswahili kuna kwenye kuitoa kwenye lugha ya Kiarabu kuna kwenye lugha ya Kiswahili sasa kinachofuata ni nini faida na mafunzo tunayoyapata katika nini katika hii aya tukianza faida ya kwanza katika aya ya kwanza tulipata faida ishirini tuli katika aya ya pili na aya ya tatu aya ya kwanza faida ya kwanza kabisa muda wa kurejea muda wa nini wa kurejea faida ya kwanza hii muda wa nini wa kurejea hili jambo mke anatakiwa alijue na mume anatakiwa alijue kule katika aya ya kwanza kuna kipengele tulisoma ni nani anaidhibiti eda sawa muda wa eda nani anayeudhibiti tukasema kwamba mke anatakiwa ajue muda wake wa eda kwamba nimeshapewa talaka mimi ni mjamzito mimi ninanyonyesha mimi ninatokwa na damu mimi sitokwi na damu tulitoa maelezo yote hakuna haja kuyarejea kwa siku hii ya leo kwa yule mwanamke kwa mujibu wa hukumu za kisheria na hali aliyokuwa nayo ya kimaumbile ameshajua ana kaida kiasi gani ni wajibu wake kujua kwamba mimi eda yangu inaisha muda fulani lakini pia mme anatakiwa naye ajue kwamba mke wangu huyu nimempatia talaka ya kwanza au talaka ya pili eda yake inakwisha muda fulani mzazi wa binti ambaye binti yake kishapewa talaka kama ni kaka kama ni, ni, ni mama wao wana haki ya kujua binti yao amepewa talaka ya kwanza au talaka ya pili na eda yake inamalizika lini tulishazungumza hayo sasa katika hii faida ya kwanza muda wa kurejea ni muda gani tulitoa ule mchoro ule tulitoa tulichora, tulichora mchoro kule katika darasa iliyopita wa kufafanua kile kipindi cha eda kwa tahara tatu au hedhi tatu na vile vile tukaelezea mwanamke mjamzito mwanamke ambaye ananyonyesha sawa na mwanamke ambaye hedhi yake imekatika bila yeye kujua mume ataruhusiwa kumrejea mkewe wakati wowote wa muda wa kuwa mke yuko ndani ya eda mme ataruhusiwa kumrejea mkewe muda wowote wakati mke iko ndani ya nini ya eda kwa kama mke anakaa eda ya miezi mitatu ile miezi mitatu ile mme ruhusa kumrejea wakati wote anaweza kusubiria mwezi wa kwanza ukaisha kimya kasubiria mwezi wa ngapi wa pili ah, ule mwezi wa tatu bado siku tatu eda iishe akamrejea ni ruhusa kwake kile kama mwanamke anakaa eda tahara tatu au hivi tatu mme akaangalia hedhi ya kwanza kaka zake kimya hedhi ya pili kaka zake kimya ile hedhi ya tatu akamrejea kwa hiyo muda wa kurejea ni muda gani ni kile kipindi ambacho mke yuko ndani ya eda katika talaka ya kwanza na talaka ya pili lishikeni hilo kina mama kina dada lishikeni hilo jambo mlifahamu